على علاج ذنوبنا محمد مظهر سر سبحان الذي أسرى محمد مصطفى را صلوات أديب مكتب ما أوحى محمد المرتزى را صلوات صاحب مقام قاب قوسين أو أتنى رسول كبرياء صلوات أما بعد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فما كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فما كان في قلبه غير الله فحسبه في الدارين الله فما كان في قلبه الله da muini yardımcısı benim diyor da her gün onu okuyorum. Manasını da anlatayım. Demek dili bir türlü, kalbi bir türlü insanlar fena. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Allah münafık ruhundan etmesin bizleri. Demek göründüğünüz gibi olacağız, olduğumuz gibi görüleceğiz. Menem öyle hakaret gözüyle bakıyor. Yanına koltuğun altına riyakar sokulup da senin için canım feda olsun da demeyeceğiz. İnner münafikine derkil esberi minel nar. Münafıklar cehennemin en derin yerinde yanacaklar. Onun için olduğun gibi görün. Göründüğün gibi ol. Menem içinden çok iyi görünüyor. Peygamberimiz buyuruyor ki sevdiğini sevdiğin insana söyle senin için belki gelip olur müzevilikle yapan olur vallahi efendim senin canım gibi seviyor diye o da sana sevgisini izhar etsin böyle sevdiğini de böyle ikna et sevdiğine haber ver için dışın gibi dışın için gibi olsun Bu işte Allah dünyada ahirette bu kimsenin muayini yardımcısı benim buyuruyor. فَمَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَحَسْبُهُ فِي الدَّارَيْنِ Allah. Kalbiyle, diliyle Allah diyor da kalbiyle inkar ediyor. Kalbi Allah demiyor. Kalbiyle tasdik yok. dil ile ikrar, kalbiyle ile tasdik olmayınca bunların da diyor e, hasmı benim dünyada, ahirette başka düşman aramasın. Ben onun düşmanıyım. Hem diliyle Allah deyip münafıklar gibi, komünistler gibi koltuğun altına girip Müslüman görünüp öte yanda kafir olan dinsizler vardı Peygamberimizin gününde mi? münafıklar vardı da onların hakkında ayeti cemile öyle geldi. Allah bizim dışımızı içimizi bilesin inşallah. Evet. Bu daha başlangıcımız oluyor. ve وَمَنْ دَعُوْضَهُ بَلَاغًا وَاُلْ عَنْدَلِيبِ اُنْسَانِ فَسَاحَاتِ وَاُلْ تَعْرُوْسُ حَد۪يقَ لِسَالَاتِ Sultan-ı Asfiyara salavat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine emenittekullah vettebu ileyhil vesile ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. Sadakallahu azimül celilül cebbarul bella rasulühün nebiyyül haşimiyyül arabiyyül mekkiyül medeniyyül muhtar. Ayeti celile-i celileye mana vermezden mukaddem Sultanımız Sultanı Enbiya Şefi'i Ruzi Ceza Muhammed Mustafa sallallahu üzerine salavat-ı şerife getirmeyenlerin zararı hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim, bağdede dualar edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve Tebakkas Hazretleri şu mübarek cemada, şimdi günde, Ramazan'da şu mübarek cemaata melekler semada, yerde müminler, diller duada, Bizim de dualarımızı sen kabul et ya Rabbi. Amin. Evvela bu fakir lisanına hattu alel hata ve zelaldan hıfzı himaye eyle ya Amin. Cümlemize, cümlemize dinleyip, belleyip, mucibi muhtazasınca ameller tevfik eyle ya Amin. Canlarımız hırtlağımıza gelip, ellerimiz ellerimizle, ayaklarımız ayaklarımızla, cemi azalarımız birbiriyle el veda el firak dediği gün, gözlerimiz tavana dikilip yavrularımızın boyun büktüğü gün buyurun aşkına. Evet. salli aleyye. Sana Resulullah ve metebe Habibullah. Sehminiz genç olduğumuzdan öyle kitaplardan salavat-ı şerife arıyordum. Ezberimde olan bir hadisi şerif biiznillahü teala zuhur etti. Onu okudum size. Şimdi manasıyla meşgul olalım inşallah. La yara göremezler. La yara veçhi mübarek yüzünü göremezler. Felâfetün üç türlü kimse benim yüzümü yarın mahşarda göremezler. Hocam korkacağız biz. Acaba o üç kişiden mi değil mi? Şimdi anlayacağız. La yarâ veçhi felâfetün âkul vâlideyn annesine, babasına asıl olanlar 20 kıyamette benim yüzümü göremeyecekler. Kimin? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin. Bir gün Ayşe-i Sıddık'a validemiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa dizinde yatıyordu. Ayın 14'ü çıkmıştı karısını tamam etmiş, çıkmıştı. Aya baktım, peygamberin yüzüne baktım, Muhammed Mustafa'nın yüzüne baktım, aya bakınca ay karardı. Acep mahşarda yüzümü görmeyen olacak mı diye ağlamaya başladım. Peygamberin uykusunun arasında gözlerimin mübarek yaşları yüzüne düşünce uyandı. ne ağlıyorsun ya Ayşe dedi. Vallahi ya Muhammed annem babam canım sana kurban olsun yüzüne bakıyorum aya baktım mı ay simsiyah oluyor ay kararıyor yüzün daha güzel görünüyor Acak mahşerde yüzünü görmeyenler olacak mı diye ağlıyorum ben teaccüp mi ettin ya Ayşe Ayın güneşin yüzünü benim nurumdan aldılar, yüzümün nurundan aldılar. Yoksa beni gören örfü vefat dilerdi gözelliğimden. Benim gözelliğim ilk yüzümde. İlk yüzümde gözelliğim. Eğer dışından olsaydı kimse dayanamaz, hep ölürlerdi. Ben Cebrail'i nasıl güzel gördüm ya Rabbi deyince miraca giderken sen onun dışının güzelliğine imreniyorsun. O senin içindeki güzelliği görse derhal ölür. Cebrail ölür. Ve ma erselnâke illâ rahmeten sen. Levlâke levlâk levlâ halâkul evlâksın sen. Yerler, kutlar, bütün mevcudan senin hürmetine hak olmuş, şeyde kalp olundu. Habibim ne dedin sen kendine? Ya Ayşe! Sen Sepleri böyle diyor. Benim yüzümden aldılar ayın, güneşin nurumu. Onun için üç kimseler göremeyecekler. Kim o üç kimseler? Kendine sahip ol, üç kimseden olma. Bir, üçten bir, akul valideyn, annesine babasına asıl olanlar yüzünü göremeyecekler. babasını ağladan bir evlat Muhammed Mustafa'nın yüzünü göremeyecekler. Yarın mahşerde. Anladım hocam. İzahat vereyim mi birçok? Mana izahat üyesim tükenir de. Nâbudullah ve lâ tüşrikû bihi şey'en ve bil valideyni ihsâne. Bismillahirrahmanirrahim. Enişkürlî ve li valideyk. بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا bir değil, iki değil, üç değil. Ben on gün mü tükene, tükenemiyorum ana baba hakkını. Nasıl bilen bile böyle tüketebilirim? Alkamayı haber versem yüz defa haber verdim size. Doyduk hoca artık diyeceksiniz. Bir teciğin olsun haber vereyim de Allah. Tek bir teciğini talebeler Mısır ve Bağdat okumaya geliyorlar. Birisi anne ben de geleceğim onlarla gitme yavrum da benim hizmetimde bulun. Senin akaidi diniyeni okuttum ben. Öte yanda farz değil. Farz olan ilmi bellettim. Ana, anam bana batnında götürdü. Meme musluklarından emzirdi Gelimini hiç değmeyecek yerlerine geldiği tadı böyle büyüktür. Ben de şimdi ikramı ona yediğim Kur'an'ın dediğini üst bile demeyim anneme diye o da hizmette kaldı. Onlar gelmeden evveli bu kürsüye çıktı, millet fıgan koparıyor, varız hayranlar içinde insan külünde uzak bir yerden su getirilmiş iftarına aç değil. Mezarlıktan bir hocayına okudur, tezkir edilir bir adamına. Hani hiç kitapsız şey söylemiyorum, ben okuduklarımı konuşuyorum. Oradan iniyor, bir kitapta bir sayfa yer okuyor, hadi oğlum ben de sana okuyayım diyor. Onlar gelene kadar Allame oluyor. Allame-i gibi büyük ulema oluyor. Onlar gelince hayrın varmışlar. Sen kimden okudun ya? Hiç hocamı sormadım ki ben oku diyor. Bir sorayım bana diyor diyor. Suya giderken yine yomun iniyor oku diyor. Diyor ki hocam seni soruyorlar benden. Beş altı senedir benimle meşgulsun. Kitap da senin elinde sen de okuyorsun ya. Ben seni bilemiyorum. Arkadaşlarıma söyleyeceksin. Kimsin sen? sen annene hürmet ettiğinden, uzak yerlerden su getirdiğinden, onun evinden çıkmadığından, çıkmadığından, yeni Allah emretti, ya Hızır sen de bunu okunacaksın dedi. Hızır Aleyhisselam benim hocam birileri, Hızır Aleyhisselam'ın ben biri. Ama duanı yediği bir daha görünemem. Çünkü ismime haber verdim, bir dua ettim bir daha görünmedi. Ne diye bulduk? Kalimat-ı Muhammediye okurduk Mustafa Hocam'da biz. Orada okurken Ali isminde bir çocuk daima ibadetle meşgul. Savunması var, ibadethanesi var. Oldu. Anası dedi ki, oğlum Ali duydanma seslenmiyor, Allah belanı versin dedi. Çocuk daha nafile namaz kılarmış da Esselamu Aleyküm abla, Esselamu Aleyküm buyur anne dememiş sen ne nereye farz değerli namazını boşsan da anan açınsan neydi değil Allah ceza olarak bir kız hamilli çıkmış Musa Aleyhisselam kızdan sormuş filan kadının oğlu beni zina etti demiş iftira etmiş. Anlayışı oğlan değerli. Ama anasına buyur demediği için Allah ona ceza olaraktan bu belayı göndermiş. Götürmüşler oraya. Bu oğlanın bu oğlan demiş. Başa dönülmesine emir veriyorum. Ee, demiş ki ya Musa birdenbire başa döndürme beni. Nereye? ben anneme geleyim, bir halallaşayım, görüşeyim, geleyim, ondan sonra beni daşa gömdür. Aslı varsa eğer eğerliğime demiş. Aslı yok da kız kendine iftira veriyor demiş. Evleneyim mi o kadar demiş yani. Biz soralım bakalım. Peki demiş. Gelmiş iki jandarma, emniyet amirler yanında. Ne oğlum bu demiş. Ana ben soğumada namazdaydım, namazdayken beni çığırdım. Ben de buyur anne diyemedim. Buyur anne diyemedim ben de. Evet, sen de Allah belanı versin dedim. İşte belanı verdi. Filan oğlu filanın kızı karnında çocuk varmış, hamileymiş. O şimdi diyor ki biriler filan karının oğlu beni zina etti diyor. Vallahi ben zinayı görmedim mi, kız görmedim mi? Sati fikrimde de öyle bir şey yok ama senin duan kabul oldu, haksız sen olsan bile intihar ettin mi belaya uğrarım çünkü ananın babanın duası peygamber duası gibi müstecap diyor peygamberimiz. Onun için aman ana baba duasını alın intizarını almayın. sonra bir golünü halal etsin oğlum ağlayaraktan korkma korkma halal ettikten sonra kurtulurum ben. Varmış taşa gömecekler. Ya Musa sen ülül azim bir peygambersin. O kızın baktığındaki çocuğa çığır. Ey beledi senin baban kimdi? O çocuk sana duyurur, bütün insana da duyurur, çığırır orada, bar bar bağırır demiş. Senin mucizen var. Peygambersin sen demiş. Ey bir zina çocuğu. Senin baban kim? Dalda filan oğlu filan çoban Mehmet benim anamı zina etti ben ondan kaldım. Ey edepsiz kadın neden bu yavruya iftira ettin? Onu söyleyin diyor, dilimi döndürüyor, Allah buna söylettiriyor ben bilemedim ki ben bilemedim ki. Şimdi sorsanını, anasıyla beraber geldiğinde sorsanını, beni zina ile o değil, filan oğlu filan çoban diyeceğim. Falan eder etmez dili düzeliyor ve kurtuluyor. Oğlum, yavrum, ekseri genç gelen kuzularım, ananızın, babanızın hukuku üzerimizde kalarak gitmeyin eniş külliyeli valideyi Allah'a ibadetten sonra anaya babaya itaatı Allah ikiz ayet Atiullaha ve atiur rasul Akimus salate ve atuz zekate Bunlar bütün çift ayet ben de zeketten bahsedeceğim hadisi şerife bir mana vereyim gideyim inşallah Hadis diyor yani biz bir şey da okutuyor. La yara etfi selâfetun akul valideyn. Annesine babasına ası olanlar benim yüzümü yarın mahşarda göremeyecekler. Peygamberin yüzünü göremezse cenneti hiç göremeyecekler. Cenneti hiç göremezlerse cemalullahı hiç göremeyecekler. Allah anamıza babamıza ası etme ya Rabbi. Ası oldumsa ayaklarını öp. El cennetü tahte akdamil ümmihat. Ananın babanın ayağının altında cennetiniz. Onlar razı oldun mu cennete gireceksiniz buyuruyor Peygamberimiz. Birisi geldi dedi sakalın cevahir olmuş rüyamda. Neden Hocam dedi, sakalımı Hacerül Esver'e mi sürdüm dedi, zemzemle mi yıkadım dedi, Beytullah'ın duvarlarına mı? Yok, hiç hacca gitmedim, bir şey gitmedim. Sakalımla bir sevap etmişsin ama ben bilemiyorum, sen desene bana dedi. Bilmem dedi, akşam anam çok hoşuma gitti ve dedi, sevgili annemin ayağına kapandım, sakalımı şöyle bir sürdüm yüz şeyine, ayağına. E, tamam dedi işte, Anayın rızasını bulmuşsun, sakalıyın cevahir olduğunu görmüşsün dedi. Ne kadar desem tükenmez. Ana baba hakkında iyisi mi azdan çok anlama kabiliyetiniz olsun inşallah. Akul valideyn ve tariki sünneti benim sünnetimi kim terk ederse benim yerimi kıyamette yüzümü göremez. Yüzümü göremez ne kadar allamayım dese sünnet olan sakal yüzünde olmadıktan sonra ile Resulullah'ın muhabbetine haber verin. Şöyle seveceksiniz. Dil kadar ayrılmayacaksınız. Yani cok çoğulak 70-60 yaşında. Torunları dede diyor, torunlarının oğlu dede diyor kendine, daha sakalı yok yüzünde. Bunlar sünnet, Resulullah'ın sünneti. Ben Ebu Cahil'in sünnetini de göstereyim size. Resulullah'ın sünnetini de. Resulullah'ın sünneti bir kabza ucunu kesmek üzere pek uzadırsanız Yahudi gibi olman diyor. Şöyle normal sakal ucundan kesecek kadar. Bunu koyun. Ebu Cahil'in sünneti kafasını darar, yağlar, darar, dağlar, arkasına darar. O onun saçı da onun sünneti olmaz da bid'atı kabihanın en çirkini saç koyup da böyle abdest alıp hani eline ıcık su alıp da kafanı böyle yıkanır mı? Bak bütün fıkıh kitaplarına bir parmak kekilini yıkamış oluyor. Başın gökte birini yıkaman için o saçı bozup aşağı indireceksin, yukarıya çıkacaksın, gökte biri olacak. Böyle olmazsa aldığın abdest, abdest değil. Allah Kur'an-ı Kerim'de nasiyetin nasiye buyuruyor görmüyor mu? İkra'yı bütün mü tefsir edeyim size? O kafir olan Ebu Cahil'in nasiyasından böyle çekininden süslediği saçından tutup cehenneme sürüyeceğiz diyor Allah. Allah öyle etme ya Rabbi. Amin. Gençlerimizin çoğu o hale vermek istiyorlar ha. Resulullah da saç giymiş taktiler biz böyle şeyleri dinlemek hiç. O mübarek saçını bazı uzanır, kulağının küpesine kadar kıvırcık kıvırcık gelir, nur gibi olur, bazı da kazıdır. Kazıtmak da sünnet böyle. O biri gibi buraya sütülüğü ta saçının omzunun aşağısına indirip soğuğu ta omzunun oradan kesip gibi değil mi? Böyle denir mi? Küfre varın Resulullah öyle değil mi? Onun için ona benzemeye çalışalım inşallah. Ve tarifi sünneti, benim sünnetimi terk etmeyin. Yüzümü göremezsiniz. ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي ne dedim hocam benim ismim yanlarında zikrolunur Muhammed gelirse hep dedim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim eğer tenezzül etmez de benim ismim anılır da Ahmet, Mahmut, Mustafa, Muhammed 211 ee, isminden birisi anılır da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim demezse yüzümü göremez buyuruyor. Hoca şurada o hafız kaside okuyor. Her sonunda şefaat ya Muhammed diyor. Hepsinde salavat mı? Birisinde okursan kafi gelir. Hepsinde okursan çok sevap olur. Anlamı her yeri tahlil edeyim de Hoca surayı kapardı, koydu, gitti demeyelim kardeşlerim. Ayeti celiliye döneyim, dünden zekat bahislerim kaldı onlara döneyim, vesail yerlere döneyim, size bir şeyler söyleyeyim inşallah. Şu kağıda aldım küçük yazık, geriye koymayayım ondan da bahsedeyim. Açalım biraz sonra. Kerim hadisi şerifi tek tek tek tek tefsir etmeden bir şey anlayamaz da kıssadan hıssayı daha çok anlar. Bazı arada da kıssalar vereyim de cemaatin hem dizleri yorulmasın hem uykusu gelmesin yazdık. Yani akşam, akşam iftar sufranı hazırladım. Var, etten kavurma yaptım ya, bunu yersen iyi, yanında salatı da olsa, cacık da olsa, şurada soğan da olsa, şurada içini açacak bamya limeğine olsa mı iyi, yalnız et yesen dursan mı iyi? Allah'ımızın Kur'an'ı et gibi, nevmi, yağ gibi, bal gibi gelir, çıkma, ama ciğerini kestirir de uykun gelir. Hadis de öyle ya, o da gelir, ben size arada cazip ne verelim de ben hoşumuza geçsin inşallah. Yine de Kur'an-ı Kerim denilmiş. Estağfirullah bismillah. Em hasibde enne ashabel kehvi vel rakimi kâmi min âyetina acebe. Sadakallahu azim ve bellâna rasûlühün nebiyyül kerim. Bir ashab-ı kehf var. Ben onu size çok haber verdim. Şimdi yetişemem. Yemliha mekselina, mislina, vermiş, gebermiş, şazenmiş, kefeş, tatayış, gitmiş, gitmiş de köpeği. Bunlar kafirin zulmünden, taaddisinden kaçtılar, dağlara gizlendiler. Kefeş, da çobanı da biliyoruz. Köpeği de arkasına düştü. Köpek bizi buldurur, aman köpeğini ayır dedi köpeğe ayırdı, köpeğin yanına iletti, köpeğe sahip ol, ben dinimi <laughs> muhafaza etmeye geliyorum. Köpeğe oraya iletti, teslim etti, kendinden evvel köpek gelmiş yine. Tekmir geldi. Götürdü yine kardeşim, bu çakal görür, yilki görür, canavar görür, güler, aman götür tekrar götürdü yine geldi. Üçüncü defa götür canım zoruna Yahut sen de git o da gitsin bizi tutturacak dedi yemliyeka mekselina mislina bernuş de bernuş çazenüş kefeşte tayyüş kefeşte tayyüş çoban tekbireni götür köpeğini köpek insanı harf ile değil de ha ile böyle diliyle dedi ki siz kimin koruyursanız ben de onun koruyucuyum ben sizi seviyorum ayrılmak istemiyorum dedi Allah'ın kuratı kim dedi seçme bir cana tokanır işte. Canımıza bu tokanır. Sana çok ayet okurum ben, yumuncukla ayet, hadis anlar. Daha çok tokanacak şeyi söyleyemiyorum. Köpek böyle söyleyince gittiler beraber. Halid-i Zülcelal on tane hayvanı, hayvanları, o Nuh Aleyhisselam'ın develerini, deve değil, iki şereden de devesini, İsmail Aleyhisselam'ın koçunu, İbrahim Aleyhisselam'ın danasını, Huzeyr Aleyhisselam'ın merkebini, Peygamberimizin devesinde sahibi hüt hüdü, karıncayı filan on tane hayvanı koç suratında cennette yayacak hayvan ama iyilerden ayrılmadığı için, iyilerle düşün kalktığı için adamların ilmiyle, amelinden ulaşmadığı kulların Allah diyenini sevsen de onunla beraber cennete gitsen ki yoksa kahveye oturmuş da ırakı içenlerle, kumar oynayanlarla, namaza gelmeyenlerle, oruç yiyenlerle, anasına babasına asil olanlarla, ailesi varsa ama ilimcine ailenlerle mi olsa mı? Gelmiyor güzel. Bu ashab-ı keyif. Bir de Allah'ımız en hasibde enne ashabel kehvi ve rakibi rakim ashab-ı rakim üç kişiler bunlar. Sebe sebe çekeyim size.